Միշտ ներկա հաղորդաշարի այսօրվա թողարկմանը պատմելու ենք Արցախի Հանրապետության ոստիկանության կապիտան Արսեն Կարենի Հարությունյանի մասին։ Արսեն Կարենի Հարությունյանը ծնվել է 1983 թվականի հունվարի 23-ին Ստեփանակերտում։ Ավարտել է մայրաքաղաքի Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 դպրոցը։ 2001-2003 թվականներին ծառայել է Արցախի Հանրապետության զինված ուժերի շարքերում։ 2003 թվականի հուլիսի 24-ից ծառայությանը անցել Արցախի Հանրապետության ոստիկանության քնչական մեկուսարանում։ Միաժամանակ հերակաուսուցմամբ ընդունվել է Արցախի պետական համալսարանի նախազորակոչային եւ ֆիզպատրաստություն մասնագիտությամբ։ Այն ավարտել է 2008 թվականին։ 2018 թվականի հուլիսի 31-ին նշանակվել է Արցախի Հանրապետության Ստեփանակերտի վարչության Բարեկապահակետային ծառայության գումարտակի թիվ 2 վաշտի հրամանատար։ Արսեն Հարությունյանը ամուսնացած էր, ունի երկու դուստր։ Ծնողապաշ ծավակ էր, հոգատար հայր, սիրելի ու ուրشادիր ամուսին։ Անձնուրաց նվիրումով սիրում էր իր հայրենիքը Կինը Սիրուր Սիմոնյանը ամուսնու զոհվելուց հետո դարձել է ներամփոփ, քչախոս։ Արսենի հետ անցկացրած ամեն մի րոպեն իր կյանքի լավագույն պահերն է համարում։ Այսօր էլ նա ապրում է Արսենի խորհուրդներով ու падգամներով, որն էլ իրեն ուժ է տալիս։ Ամենաառաջնայինը Արսենի մեջ ես կնհատում եմ նրա հավատարմությունը, նրա ճշմարտ տախոս լինելը, նա չեր սիրում սուտը որն էլ գրավեց հենց իմ ուշադրությունը, ես նույնպես ստի կողմնակից չեմ։ Արսենի մեջ ամենաառաջնայինը ես դա հավանեցի։ Հանդիպել ենք պատահական ճանապարով գնալիս նա տեսել, հավանել է եւ ճիշտ ասած 6 ամիս անընդ մեջ գալիս էր, որի մասին ես չէի իմանում։ Մեր հանդիպումից հետո այդքանը པարզ դարձավ առաջի հայացքից, առաջի խոսքից իրար հասկացանք, բայց շատ կաշտվեց մեր համատեղ կյանքը։ 13 տարի համատեղ կյանքի ընթացքում ունենք երկու բալիկ, Արսենը ոչ միայն սիրող հոգատար հայր է, այլ նաև նվիրված ամուսին, աննման զավակ, անշահախնդիր ու լավ բարեկամ, անփոխարինելի եղբայր, հավատարիմ ու մեծահոգի ընկեր, օրենքի պատվար, բարի ու ազնի ոստիկան, չափազանց հայրենասեր քաղաքացի, մարդ, որ իր կյանքը չխնայեց հանուն իր հայրենակիցների նա հերոս որ ապացուցեց որ ցանկացած հայրենակից իր համար մեծ արժեք ունի որոնց համար չխնայեց մեզ համար ամենաթանկը իր կյանքը։ Լավատես էր, օրը մի անգամ մեկ րոպեով զանգում երեխաներին լավն այեք։ Մենակ դա է իրա։ Ես ասում եմ երեխաները լավ են։ Դու քեզ լավն այիր, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ուզում էր որ ավակ դուստրը Թամարիկը դառնար բժիշկ։ Թամարիկ ամեն ինչ անում է իր հոր կիսատ թողած անկատար մնացած երազանքը իրականություն դարձնելու համար ցանկանում էր, որ Մարիամը փոքր դուստրը դառնա հասարակության լիիրավանդամ։ Նրա ամենակարևոր նպատակը, երազանքը դա էր։ Փորձում ենք ամեն կերպ հաղթահարել, չգիտեմ ինչքանով է ստացվում, բայց ճիշտն ասած Արսենը մեզ համար հավերժ ներկա է, մենք նրան երբեք բացակա չենք դնում։ Հավատացեք, Ես առ այսօր զգում եմ նրա ներկայությունը, առաջնորդվում եմ նրա խորհուրդներով։ 13 տարեկան, դուստրս 23 տարեկանի մտքեր է արտահայտում, ուղություն տալիս, խորհուրդներով զարմացնում, նրա թողած ամեն մի իր աղաղակում է Արսենի մասին, որն էլ ինձ ուժ է տալիս, որպեսզի կարողանամ կիսով չափ կատարածել նրա կիսաթողածը։ Արսենը նվիրված էր իր գործին։ Հասարակությանը ծառայելու գործում մշտապես բարձր էր պահում ոստիկանի պատիվը։ Չարաբաստիկ պատերազմը զինվորագրեց նաև Արսեն Հարությունյանին։ Նա առաջին իսկ օրից եղավ տարբեր վայրերում։ Իր վաշտով նա մասնակցեց Հադրութի պաշտպանական մարտերին, որտեղ փրկել է բազմաթիվ կյանքեր, ծառայակիցներին դուրս բերելով շրջափակումից։ Պատերազմի թեժ օրերին մշտապես կապի մեջ էր մանկության ընկերոջ Արսեն Աբաղյանի հետ։ Արսենը հուզմունքով, բայց եւ ողջավորությամբ է պատմում իր մտերիմ ընկերոջ մասին։ Արսենը շատ բարի պատասխանատու անձնավորություն էր, ինքը մանկուց էլ փորձում էր լինել միշտ առաջի տեղում։ Իրեն համար կապ չուներ դժվար տեղ լինի, թե ասենք հեշտ տեղ լինի, միշտ էլ ինքը առաջի տեղում էր գալու ընկերությունում էլ միշտ առաջինը։ Մանկությունում մենք միասին ճիշտ է շատ կար ժամանակ ինքան գյուղում ակնախբերում էր ասկերանի շրջանում։ Մի քանի ամիս նույն դասարանում սովորեցինք։ Էլի կան հուշեր, դպրոցական հուշեր ունենք էլի հուշեր, չար ջի եւ ինքներս չար էսել էի չար։ Տարիներով այսպես մենք ընկերություն ենք անում անդադ իրար հետ։ Շատ պատմելու բաներ կա Արսենի մասին։ Ինքը իրոք իր սրտը նվիրված ընկեր էր, իր սրտում ինքը բոլորի համար տեղ ուներ եւ ընկերների եւ եղբոր պատերազմի օրերին ես ճիշտ է կապը դժվար էր հաստատել այդ ժամանակ մեկը մյուսի հետ շատ դժվար էի կարող խոսել ես էլ եմ ինքս զինծառայող եմ սպայեմ ես էլ եմ եղել առաջնագծում կապ կարողանում ենք հաստատել իրար հետ եւ խոսում ենք իրար հետ միշտ այսպես հարցնում է արսեն ոնց էս ինչ կա չկա ինքը ինձ հետ պատասխանում իբրև իրենց մոտ ամեն ինչ նորմալ է ես գտնում եմ այլ տեղ ինքը մեկ այլ տեղ բար տարբեր տեղերում էինք ինքը պատասխանում էր, որ նորմալ է, ասեն ամեն ինչ նորմալ է, խոսում էինք իրար հետ մեկ-մեկ, ասենք հատակի համար, երբ որ ինչ որ դժվար տեղ էինք ընկնում, Արսեն ասում էր, հա, մեր լեզվով, արաբար լեզվով ասում էր, հա, Արսեն կարելու ուսանից։ Ես ուրեմն ասում էի, Արսեն անունը դա քրծա, քրծնել ամեն ինչի թեմակենում լի ժայրա։ Հիմա ես որ իրան հարցրեցի այդ օրերին Արսենը ոնց է, ինչա ասում է, Արսեն անունը քրծա ասում է, հիշում ես ասում, հա, չէր բողոքում ինքը, չէր բողոքում։ Ես մտածում եմ նույնիսկ ինքը ոչ մի դժվար բանի մաս չէր պատմում այն պատճառով, որ ես էլ էի ինքս առաջնագծում, որ ես էլ կենտրոնանամ, որտեղ որ ես կամ այդտեղի վրա։ Իր հետ ինչքան ընկերներ են եղել, բոլորը պատմում են, բոլորը ասում են, որ ինքը չէր վախենում։ Կիսատ բան շատ մնաց, իրոք շատ մնաց, Արսենի հետ անելիքներ շատ ունեինք, թե որպես ընկեր մենք այնպես էր դասավորվել, որ որպես ընկեր չէինք մեկը մեկին, հա, ծանոթացնում, մենք միշտ ասում էինք մեր Արսեն։ Արսենի հետ ամեն օր անելու կար, շարունակելու կյանքում ամեն ինչ անելու կար Արսենի հետ։ Նա չգիտեմ, չկա բան, որ ասենք, ասենք, այսօր կավարտվեր այդ ամեն ինչը, չէ։ Անելիքներ շատ ունեինք։ Այսօր մենք ընկերներով միշտ էլ հավաքվում ենք, միշտ էլ խոսում ենք Արսենի մասին։ Մեր ընկերության մեջ կար մի սովորություն, որ ընկերների ձևը խոսակցական չգիտեմ կատակները միշտ ես էի անում եւ Արսենը։ Ու այսօր ես նույն ձևի շարունակում եմ ու Արսենի ձևերն եմ անում։ Բայց մենակ նկարներին նայելով ես չեմ կարող հավատալ, որ այսօր Արսենը չկա, չեմ համակերպում դրա հետ չգիտեմ, իր երեխեքին ենք նայում նկարներով, հանդիպում ենք, ծերացում ենք իր եղբոր հետ, ավակ եղբոր հետ։ Ինքը շատ ուրիշ ձև էր սիրում եղբորը մայրին երբ որ հավաքված ընկերներով կատակ էինք անում, եղբայրը հենց մոտիկ անում էր մեքենայով, գալիս էր որ դեպի մեզ գա, Արսենը մի անգամուց ասում էր, լավ, մահերեկյամ ասուսրեք, իրաններ այդ խասյացը։ Արսենը ինքը տարբերվում էր, իրոք տարբերվում էր, իրա բացը, իրա պակասում ենք, զգում ենք ընկերներով ես, ու բոլորս է կարոտում ենք, հավաքվում ենք ընկերներով, որոշում, որ եկեք գնանք գերաբլոր, վերջ հավաքվում ու գնում ենք, չգիտեմ, բարեր չկա, որ ասինում է։ Հերթական հերթափոխության ժամանակ իր ընկերներին թշնամու անոթաչու թրջող սարքից փրկելու նետվեց Արսենը, որոնց հետ էլ նա անմահացավ։ Մայրը Թամարա Հարությունյանը չի կարողանում հաշտվել այն մտքի հետ, որ իր սիրելի որդին չկա։ Ամեն օր նայում է որդու նկարին ու փորձում լուր զրուցել մայրական չասված խոսքեր։ Ասենը շատ տակարյուն չարաճճի մանկուց հետո որ մեծացավ հզոր տղամարդ առավ հոգին մաքուր, ընկերասեր, հայրենասեր, դիմացին կամեցող, մաքուր հոգուտ տեր ազնվորություններ։ Իմ տղաս ինձ համար ներկայա։ Ես ոչ մի ժամանակ դրան բացակա չեմ դնում։ Երազներով եմ ապրում ամեն գիշեր գալիս է զրուցում եք, բայց չեմ կարողանում համբյուրիպ մոտիկանամ հերվից, հերվից է խոսում։ Հոկտեմբերի 15-ին զանգեց ինձ վրա խոսեց, ուզում ար երկար խոսի, բայց ես վախեցա և հեռախոսը անջատեցի, որպեսզի ճշտամին չֆիքսի դրանք։ Երեկոյան ժամը 10-ից հերթափոխի ժամանակ այդ նոր եկած ոստիկանները որպեսզի փոխեն իրենց բեսպիլոտնիկով փեցին ընկերներին փրկելու ժամանակ անմահացավ։ Սիրը մա մեքենա վարել, մեքենաների հետ կապված ուզում եմ որպես այդ ինքը մեքենաներն վերանորոգեիս թոշակի անցնի, մի երկու ամսից թոշակին կացներ, ուզում ար որպես այդ բոքսեր բացի, այդտեղ վերանորոգելի մեքենանն էր, ասաց մի քիչ աշխատեմ, մամա, կտանեմ Մարիամի հոգսքաշ, որպեսզի Մարիամը դիարժեք դառնա հասարակության համար։ Այդ երազանքը Մարիամն ար, որպեսզի Մարիամը դիարժեք լինի հասարակության մեջ հանգստանում երաբոլորում, ես երաբոլորում Իմ տղաները ձայնը, ոտքերը ձայնը եմ լսում։ Այդ դրոշները վերցացան ու նա աշկերս փակում կարծես որ գնում եմ երաբլուր վազելով մոտիկանում ինձ։ Այդտեղ հանգստանում եմ, զրուցում եմ բոլորի հետ, բոլոր տղաների հետ զրուցում եմ։ Երաբլուրում հարգանք կա։ Տղաները հաղթած տղաները երաբլուրը դա հաղթած զորամասա։ Մեր տղաները պարտվալ չեն հաղթալը լրիվ։ Ամեն մեկը մի տան ճրակ խաղացում մեր այս հայազգինդ մեղ կնք, պատերազմի մեջ ենք, մոտ պիտի ուժեղ լինենք, որ հաղթենք թշնամուն առաջի հերթին, հետո դավաճաններին։ Արսեն Հարությունյանը ոստիկանության շարքերում ծառայելու տարիներին ապարգևատրվել էր ոստիկանության ծառայության 10-15 տարիների շնորհակալագրերով, պատվոգրերով եւ օրենքի պատվար մեդալով։ Իսկ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար հետմահու ապարգևատրվել է արիության համար մեդալով եւ մարտական խաչ շքանշանով։ Միշտ ներկա հաղորդաշարներ եթերում հաղորդման հեղինակ եւ վարող Վեհանուշ Հովսեփյան, հնչյունային ռեժիսոր Մարի Քալաշյան։ Մինչ նոր հանդիպում։